Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Veljača je 1917. godine u Petrogradu, nekadašnjem Sankt Peterburgu. U pekarnicama, posebno u radničkim dijelovima grada, ima sve manje i manje kruha. Treća je godina Prvog svjetskog rata. Posljedice ratne oskudice već se itekako osjećaju. Zima 1916. na 17. bila je neobičajeno oštra. U veljači temperatura u Petrogradu u prosjeku je iznosila minus 15 stupnjeva Celzijevih. Maksim Gorki u jednom je pismu napisao da je u Petrogradu hladno kao u Laponiji. Arktički mraz i snježne oluje zaustavile su željeznički promet. Tvornice su se morale zatvoriti. Tisuće nezaposlenih radnika smrzavalo se na cesti. Taj slom prometnog sustava pretvorio je ratnu oskudicu u krizu i nestašicu. U Petrogradu nije bilo ni goriva, ni brašna. Jedna po jedna pekara se zatvarala. Žene su cijele noći postudeni čekale u redu za kruh. Ujutro bi im se reklo da se pekarna toga dana neće ni otvoriti. 19. veljače 1917. Petrogradske vlasti objavile su da će uvesti racioniranje hrane. Glasine su se pronijele da će nestati kruha i da će nezaposleni biti ostavljeni da umru od gladi. U panici koja je uslijedila napadnuto je nekoliko pekara. Bio je to uvod u događaje nakon kojih Rusija više nikada neće biti ista. 23. veljače 1917. godine po julijanskom kalendaru ili 8. ožujka po gregorijanskom bio je topal dan u Petrogradu. Temperatura je bila minus 5 stupnjeva Celzijevih. Pored toga dan je bio sunčan i ljudi su izašli na ulice. Orlando Fajks u knjizi Narodna tragedija povijest Ruske revolucije piše. Četvrtak 23. veljače bio je Međunarodni dan žena važan datum u socijalističkom kalendaru i prema podnevu velike skupine žena počele su marširati prema središtu grada kako bi prosvjedovale za jednaka prava. Gradski guverner Balk opisao je mnoštvo kao dame iz društva puno više seoskih žena, studentica i u usporedbi s prijašnjim demonstracijama ne puno radnica. Fotografije pokazuju žene koje u dobrom raspoloženju marširaju uzduž Nevskog prospekta. Poslije podne raspoloženje okupljenih žena počelo se mijenjati. Skupini žena koju je onako opisao gradski guverner Balk pridružile su se radnice iz okruga Viborg. One su radile u tekstilnim tvornicama i bilo im je dosta nestašica kruha. Orlando Fajgs piše. Pridružili su im se njihovi muškarci iz susjednih metalskih tvornica. Oni su marširali prema gradskom središtu, privlačeći usput radnike iz drugih tvornica. U nekim slučajevima izvlačili su ih van uz povike kruha i dolje car. Do kraja poslijepodneva nekih sto tisuća radnika izišlo je u štrajk. Bilo je sukoba s policijom, dok su radnici pokušali prijeći most Litejni, koji je povezivao Viborg s gradskim središtem. Većina radnika koji su natjerani na uzmak raspršila se i otišla kući. Neki su od njih usput pljačkali dućane, ali nekoliko tisuća njih prešlo je u zaleđenu rijeku i marširalo prema Nevskom prospektu, gdje su se pridružili ženama s povicima kruha. Najgušća skupina bila je oko gradske dume. Balki je za raspršivanje te gomile odredio kozačku postrojbu, ali ona nije žustro izvršavala svoj zadatak. Kozaci bi dojahali do žena, zaustavili se i onda se vratili na početne položaje. Većina kozaka nije bila navikla na borbu protiv demonstranata. Njihovi konji nisu navikli na popločane ulice. Da stvar bude gora, kozaci nisu bili naoružani bičevima, kojima su se obično rastjerivali demonstranti. Sve će to u očima demonstranata biti shvaćeno kao neodlučnost. Masa nije namjeravala prestati s demonstracijama. Sljedećeg dana osvano je sunčan dan. Bio je to drugi dan bez jake studeni. Vrijeme je bilo idealno za demonstracije. U tvornicama Petrograda radnici su održavali sastanke. Na njima je odlučeno da se ponovno krene prema središtu grada. Mnogi su sada bili i naoružani. Oružje se sastojalo od noževa, čekića, ključeva i komada željeza. Radnici su znali da je guverner grada u očekivanju demonstracija pozvao dodatne policijske i kozačke postrojbe u grad. Orlando Fikes piše. Cijeli marš izgledao je poput gladne radničke vojske koja je odlazila u rat. Drugovi, podbadao je jedan tvornički agitator. Ako za sebe ne možemo dobiti hljeb kruha na pravedan način, tada moramo učiniti sve. Moramo krenuti naprijed i riješiti problem silom. Drugovi, naoružajte se svime, maticama, vicima, kamenjem. Iziđite iz tvornica i počnite razbijati prvi dućan koji vidite. Do sredine jutra oko 150 tisuća radnika bilo je na ulicama. Oni su se probili do mostova koji su povezivali industrijska predgrađa s gradskim središtem. Putem su razbijani dućani, prevrtani su tramvaji i kočije. Na mostu Letejni 40 tisuća radnika iz Viborga pregazilo je malenu brigadu kozaka. Radnici su se probili na Nevski prospekt. Tamo su ih kozaci pokušali raspršiti, ali i taj je pokušaj propao. Sada su se radnicima pridružili studenti, vlasnici dućana, pankovni činovnici, djeca. Svi su oni ili promatrali demonstracije ili su se pridružili njima. Na trgu Znamenskaja oko ogromnog spomenika caru Aleksandru II. okupilo se veliko mnoštvo. Na spomenik su se popeli govornici koji su držali govore. Većina ljudi bila je opijena činjenicom da se ispod ogromnog spomenika caru, simbolu autokracije, može slobodno govoriti. Kada se pred večer gomila razišla, policija je ustanovila da je netko na spomenik uklesao ove riječi. Nilski konj. Dvadeset veljače na ulice Petrograda izašlo je četvrt milijuna ljudi. U Petrogradu nije radila niti jedna tvornica. Novine nisu izašle tog jutra. Tramvaj jedva da su vozili, većina dućana i restorana bili su zatvoreni. Gradski guverner Balk smatrao je da sve to ima znakove narodnog ustanka. Orlando Fajgs piše. U usporedbi s prethodna dva dana demonstracije su sada imale politički ton. Pojavile su se crvene zastave. Slogani više nisu tražili kruha, već su pozivali na rušenje autokratske vladavine. Dolje car, dolje rat, sada su bili glavni zahtjevi. Još jednom je došlo do sukoba s policijom, kada su demonstranti pokušali prijeći mostove koji su povezivali predgrađa sa središtem grada. Na mostu u Litejni načelnik policije Šalfejev učinio je zadnji očajnički pokušaj zaustavljanja demonstranata. Izravno se zaletio u masu. Demonstranti su se razdvojili i onda spojili oko Šalfejeva, koji se pokušao probiti udarcima bića na sve strane. Ali demonstranti su ga zbacili s konja. Jedan od radnika tukao ga je komadom drveta. drugi je uzeo šalfejevu revolver i pucao mu u srce. Nitko od kozaka koji su branili most nije pokušao intervenirati. Nisu to bile prve velike radničke demonstracije u Petrogradu. U prosincu 1916. grad su potresle velike demonstracije nezadovoljnih radnika. Njih je raspršila policija predvođena ohranom, zloglasnom tajnom policijom carskog režima. Car Rusije Nikola II nije se previše uzbuđivao zbog tih demonstracija. Ali tek kada su izvještaji počeli stizati o sukobima radnika i policije i o tome da policija nije žustro nastupila protiv demonstranata, car je stupio u kontakt s Dumom, skup ali tada je bilo kasno. Radnici nisu odlazili kućama. Osjećali su da bi ovoga trenutka oni mogli pobijediti. Orlando piše. Prva simbolična bitka tog rata živaca dogodila se 25. veljače podne na Nevskom prospektu i u njoj je pobjedio narod. Dio demonstranata zaustavila je postrojba kozaka koja je blokirala put kod Kazanske katedrale. To nije bilo daleko od mjesta gdje je 12 godina prije, na krvavu nedjelju 1905. konjanička garda pucala na sličnu masu. Mlada djevojka pojavila se iz redova demonstranata i polako hodala prema kozacima. Svi su gledali u živčanoj tišini. Pa neće valjda kozaci pucati u nju. Ispod svog plašta djevojčica je izvadila buket crvenih ruža i pružila ga prema časniku. Onda je nastupila stanka. Buket je bio simbol i mira i revolucije. I tada, nagnuvši se s konja, časnik se nasmijao i uzeo cvijeće. S jednakom mjerom olakšanja i veselja, masa je uzviknula gromoviti ura. Car Nikola II. nije bio u Petrogradu. On je 22. veljače otišao iz glavnog grada u Mogiljev, sjedište glavnog zapovjedništva ruske vojske. Car je iz Petrograda otišao uvjeren da je sve mirno. Sada je dobivao izvještaj da u glavnom gradu vladaju neredi i da masa viče protiv cara. Nikola II. tada je učinio zadnji u nizu katastrofalnih poteza. Generalu Habalovu, zapovjedniku Petrogradskog vojnog okruga, naložio je da vojskom rastira demonstrante. U nedjelju 26. veljače 1917. središte Petrograda pretvoreno je u vojni tabor. U nedjelju demonstranti su izašli na ulice nešto kasnije. Sada ih je dočekala vatra iz pušaka. Na desetine radnika bilo je ubijeno i ranjeno tog dana. Orlando Fajks piše. Najkrvaviji incident dogodio se na trgu Znamenskaja, gdje je odred za obuku pukovnije Volinski ubio više od 50 ljudi. Bio je to strašan pokolj. Časnik koji nije mogao natjerati svoje mlade i vidljivo živčane vojnike da pucaju u demonstrante, zgrabio je od jednog vojnika pušku i počeo divlje pucati u gomilu. Među mrtvim tijelima, koja su se nagomilala oko spomenika Aleksandru II. Nilskom konju, bila su i dva vojnika pukovnije, koji su prešli na stranu naroda. Bio je to ključan trenutak. Sada su demonstranti znali da su ušli u borbu na život i smrt s carskim režimom. U toj borbi car Nikola II. će izgubiti. Februarska revolucija koja je počela s demonstracijama žena natjerat će cara Nikolu II. da abdicira 2. ožujka 1917. godine. Time će završiti više od tri stoljeća duga vladavina obitelji Romanov, u toj februarskoj revoluciji neće s povijesne pozornice nestati samo car. Ta će revolucija ostaviti još dublji trag. S njom će početi niz događaja koji će završiti oktobarskom revolucijom. Govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Rusija je bila država koja je dakle kao i mnoge druge od ljeta 1914. bila u Prvom svjetskom ratu i koja je u tom ratu do tog trenutka u apsolutnim brojkama imala daleko najveće gubitke. Oni su do tada imali oko 8 milijuna gubitaka, dakle to su poginuli, ranjeni i zarobljeni. Car, vladar Nikolaj II je bio nepopularan. On je 1915. godine izravno preuzeo zapovjedanje vojskom, izmjestio se u Mogiljev i to je bila njegova jako loša odluka jer za sve vojne poraze, a Rusija je uporno trpjela teške, velike vojne poraze, je po logici zapovjedne odgovornosti izravno bio odgovoran car. Što se narode i stanovništva tiče, naravno da je došlo do pada životnog standarda. Problem prvi veliki je bio sa e, opskrbom gradova. Rusija je proizvodila zapravo i tada dovoljno žita, recimo žetva iz 1916 je bila na razini 90% od onoga što se požnjalo u razdoblju 1909. do 1913 što su uglavnom bile rekordne žetve. I to je bilo sasvim dovoljno. Bilo je dovoljno zbog toga što Rusija zapravo nije mogla izvoziti svoje žito. Ona je svoje žito tradicionalno izvozila iz Odese, pa kroz e, tjesnace, dakle Bospor i Dardanele dalje, s obzirom na to da je bilo u ratu s Turskom, nije mogla izvoziti. Međutim, gradsko stanovništvo nije dobivalo dovoljno žita, dovoljno hrane jedan razlog je bio taj što je cijena žita bila relativno niska. To je bila posljedica inflacije. I seljaci su bili nezainteresirani prodavati to žito po niskim, kako su oni smatrali za njih, nedovoljno dobrim cijenama. Drugi razlog je veliki problemi logističke naravi. Rusija inače nije imala dovoljno dobru željezničku mrežu, međutim do ovog razdoblja je Rusija izgubila više od 50% lokomotiva. Početkom Prvog svjetskog rata Ruske željeznice imale su oko tisuća lokomotiva, u ovom razdoblju koncem 1916. početkom 1917. oko tisuća Razdoblje od 1598. godine, kada dinastija Rurikovića više nije imala muškog nasljednika i više nije mogla držati vlast u Rusiji i dolaska nove dinastije na vlast, naziva se godinama nevolja ili smutnje. Te godine obilježene su stranim invazijama Rusije, seljačkim ustancima i pokušajima raznih pretendenata da zgrabe prijestolje. U tom razdoblju vojska poljsko-litavskog kralja Sigismunda III. prodala je čak i u Moskvu. Tek okupacija Moskve 1610. godine natjerala je ruske plemiće, boljare, pravoslavnu crkvu, kozake, trgovce da se ujedine protiv stranih trupa. Mnogi od boljara bili su za dolazak strane obitelji na rusko prijestolje. Najviše je šansi imao Karl Filip, mlađi brat kralja Švedske Gustava Adolfa. Neki od boljara predlagali su da Karl Filip prijeđe na pravoslavlje, ali nije se inzistiralo na tome. Boljari su htjeli mir nakon desetljeća sukoba, a i protestantski vladar bio im je manje mrzak od katoličkog vladara. Ali boljarske planove pomutili su kozaci i stanovnici Moskve. Oni nisu htjeli za ruskog vladara stranca. Oni su imali svog kandidata. Jeffrey Hosking u knjizi Rusija i Rusi od najranijih vremena do 2001. piše. Kandidat prosvjednika bio je Mihajlo Romanov. Kako je bio član obitelji iz koje je Ivan IV. Grozni uzeo svoju prvu ženu i nečak zadnjeg cara iz kuće Rjurikovića, njegov izbor predstavljao bi nešto što bi bilo najbliže povratku na tradicije prije vremena nevolja i njegovi pobornici igrali su na tu prednost, šireći mit da je car Fjodor Ivanović na svojoj samrtnoj postelji oporučno ostavio u nasljedstvo prijestolje Fjodoru Nikitičku Romanovu, Mihajlovom ocu. Avrami Palicin također je govorio u prilog Mihajla Romanova. Prema njemu, mnogi od vlastele i nižih boljara, trgovci iz mnogih gradova, atamani i kozaci, svi su došli i otvoreno mu objavili svoja mišljenja, donoseći mu napisane izjave koje su se ticale izbora cara i tražili od njega da ih prenese vladajućim boljarima i zapovjednicima. Avrami je to i učinio. Prema službenom zapisu oni su slušali i zahvalili Bogu za tako slavan početak. Sljedećeg dana Mihajlo je izabran. Usprkos zabrinutosti zbog njegove dobi, bilo mu je jedva 17 godina, i neiskustva. Boljari i kozački zapovjednici prešli su preko toga da je Mihajlov otac, inače patrijarh Moskovski Filaret, bio u poljskom zarobljeništvu. Boljari također nisu novom i mladom caru dali bilo kakva ograničenja. Jeffrey Hosking piše. Ni u jednom trenutku nije bilo sugestija da se novom caru daju bilo kakvi uvjeti i ograničenja njegovoj vlasti. Većina sudionika u vijeću očito je osjećala da je glavna nužnost uopće imati autoritativnog vladara, nekoga čiji će utjecaj biti opće prihvaćen. Godine 1547. Ivan IV. Grozni okrunjen je za cara sve Rusije. On imao apsolutnu vlast. U stvarnosti, careva vlast je, ovisno osobi vladara, bila ograničena pravoslavnom crkvom, boljarima i nekim pravnim dokumentima. Ali ruski car je oduvijek bio smatran za monarha koji imao najviše moći. Kada je Mehalo 1613. godine stupio na prijestolje, oni koji su ga izabrali nisu mu nametali ograničenja te njegove vlasti. Mihajlo je bio prvi Romanov na ruskom prijestolju. Svi Romanovi nakon njega htjeli su zadržati tu golemu vlast. To je htio i Nikola II. Ali vremena su se promijenila. dogodilo se to da je sama carska obitelj, ne samo cara, postala izrazito nepopularna. Carica je ostala u Pedrogradu, međutim ona je bila njemačke krvi i već je i zbog toga bila jako nepopularna. Jer se smatralo nekom vrst njemačkog agenta. Sam car, osim što je izravno preuzeo zapovjedanje, bio čovjek koji zapravo nije bio dorastao carskoj dužnosti. On je bio dobar obiteljski čovjek, ali kao vladar nesposoban i intelektualno nedovoljno zreo, pa vjerojatno i emocionalno nedovoljno jak za dužnost cara Rusije, a posebno za to da bude car Rusije u ratu. Veliku ulogu imao je na dvoru Rasputin. On je bio jedan pustopašni sibirski svećenik mistik koji je navukao veliku omrazu na sebe zbog svog ponašanja, a onda se ta omraza naravno prelila i na sam dvor. Vlade su bile nestabilne. To pokazuje činjenica da je od prvog svjetskog rata pa do ovog razdoblja su promijenjena četiri premijera, šest ministara unutarnjih poslova, tri ministra vanjskih poslova i tri ministra rata. Selo, iako se na njemu relativno dobro živjelo ili bilo hrane, je zapravo najteže stradalo jer su seljaci bili ti koji su najviše mobilizirani. Gradsko stanovništvo je u određenoj mjeri donekle bilo pošteđeno mobilizacije, to se posebno odnosilo na kvalificirane, visoko kvalificirane radnike koji su inače u drugim zemljama bili zapravo zaštićeni od e, mobilizacije. Ali je selo doživjelo jako velike gubitke. Vojska zapravo nije bila pretjerano popularna, niti rat nije bio pretjerano popularan to, to se vidjelo već 1914. godine. Rusija imala propis prema kojem hranitelji obitelji nisu mogli biti mobilizirani. Na taj način se štitilo obitelji. I onda se dogodilo u drugoj polovici 1914. godine da je broj vjenčanja na selu naglo porastao. Na taj način se htjelo povećati broj hranitelja obitelji, odnosno smanjiti broj ljudi koji bi uopće mogli biti mobilizirani. Gradsko stanovništvo je osiromašilo, dakle osim što je bilo izvrgnuto slabijoj opskrbi je osiromašilo zbog inflacije i generalno situacija u Rusiji je bila jako, jako loša. To je general Krimov koncem 1916. rekao u jednom internom razgovoru tada, rekazao da zapravo ne bi imao ništa protiv državnog udara kojim bi bio svrgnut car Nikolaj II, koji je evidentno smatran glavnim uzrokom problema i stanja u kojem se Rusija u Prvom svjetskom ratu našla. Obećavam i prema tome prisežem pred svemogućim Bogom, pred njegovim svetim evanđeljima, da ću iskreno i vjerno služiti njegovo carsko veličanstvo, vrhovnog samodržca, slušati ga u svim stvarima i da ću bez čuvanja svog tijela do zadnje kapi krvi braniti njegovu dinastiju. Ovu prisegu polagali su svi vojnici ruske vojske, slušanje i služenje caru, a ne domovine ili države, bila je ključna dužnost svakog vojnika. Nakon krunjenja novog cara, svi vojnici morali su ponoviti ovu prisegu. Ruska vojska pripadala je samo caru. U ljeto 1914. Rusija je ušla u Prvi svjetski rat. Njezine saveznice bile su Velika Britanija i Francuska, protivnice Njemačka i Austrougarska. Početak rata činio se dobar. Ruska vojska sve je iznenadila brzom mobilizacijom. Ruski general Aleksej Aleksejević Brusilov, jedan od najsposobnijih ruskih vojnih zapovjednika, ovako je opisao prve dane rata u pismu svoje supruzi. Do sada, hvala Bogu, sve ide dobro. Ovog jutra mi idemo automobilom u nadzor hrabre četvrte streljačke brigade. Ona je odaje lijep dojam, sjajni časnici sa svojim pukovnijskim zapovjednicima i vođama brigade, vrlo pouzdane trupe. Duh vojnika je izvrstan. Svi su živahni od čvrstog uvjerenja u pravednost i časnost njihovog cilja i prema tome srećom nema razloga za živčanost i nemir. To je utješno. Vrlo brzo pokazalo se da Rusija nije spremna za rat vojska imala zalihu od 7 milijuna granata. Ta je brojka, smatro je vrh ruske vojske, bila dovoljna za cijeli rat. Kada je počeo rat, postalo je jasno da to neće biti dovoljno. Tih 7 milijuna granata, na primjer, bilo je ispaljeno u 10 dana rata 1916. godine. Nestašica je postala očita već 1915. Orlando Fajegs piše. Sredinom listopada 1914. godine, kada je general Karavajev, načelnik topničkog odjela, upozorio ministarstvo rata da će Rusija uskoro morati tražiti mir zbog nedostatka streljiva, ministar general Suhomlinov rekao mu je da ode k vragu i ušuti. A sljedećeg proljeća nestašica je bila takva da su cijeli bataljuni bili uvježbavani bez pušaka, dok su se mnoge trupe na pomoćnoj crti fronte oslanjale na puške koje bi pokupili od mrtvih vojnika ispred njih. Vojnici su se morali ograničiti da ispale deset metaka na dan. U mnogim slučajevima, kada je njemačko teško topništvo bombardiralo njihove rovove, ruskim topnicima bilo je zabranjeno uzvraćati na tu vatru. Naš položaj je loš, jedan je vojnik pisao ocu, i sve to zbog toga što nemamo streljiva. Tu smo došli, zahvaljujući našim ministrima rata, da tjeramo nenaoružane ljude da se suočavaju s neprijateljskim puškama zato što mi nemamo naših. To su oni učinili. Ruska vojska je 1916. u vrijeme velikih bitaka na zapadnom bojištu, dakle bitka kod Verdena i bitka na Somi, pokrenula svoju najveću, najambiciozniju ofenzivu. Povijest je ušla kao Brusilovljeva ofenziva. Ta ofenziva je bila dosta dobro pripremljena i isprava su ruske snage postigle dosta velike uspjehe. Međutim, do kraja te ofenzive, a ona završava, cijela ta bitka zapravo, niz bitaka završava negdje u rujnu 1916 Rusija će doživjeti zapravo svoje najteže poraze. Ta težina poraza će se vidjeti u broju žrtava. Naime, u toj ofenzivi su Rusi izgubili najmanje 600 tisuća ljudi. Njihova vojska se od toga nije uspjela oporaviti. Posljedica toga je bilo naravno i gubljenje povjerenja u zapovjedni kadar i sve veće malodušje i defetizam među ruskim vojnicima, što će se posebno vidjeti 1917. godine u zapravo slomu discipline u samoj ruskoj vojsci i u velikom broju pa i masovnih e, dezertiranja. Ruska vojska je slomljena 916. a to je zapravo samo verificirano onda 1917. godine. Rusija je pokušavala otvoriti osim tog bojišta koje je za nju zapadno, za Njemačku e, istočno bojište i bojište na Kavkazu prema Turskoj, a na svom zapadnom bojištu se borila i protiv Njemačke i protiv Austro-Ugrske i ono što je zanimljivo oni su svoje, osim na samom početku svoje ofenzivne operacije u pravilu planirali protiv Austro-Ugarske vojske kao naravno slabijeg protivnika na tom bojištu ali bi se tu dosta često događalo da i nakon određenih uspjeha koje bi imali ili Austro-Ugarska vojska pokazala niz slabosti na, na tom bojištu bi dolazilo do preokreta uz pomoć naravno e, njemačke vojske. Tako da je ta vojska ona je bila i dosta slabo opremljena, u usporedbi sa Njemačkom ili drugim velikim vojskama dosta slabo vođena, nije bila dovoljno dobro opskrbljivana, što je bila posljedica i izduženih linija opskrbe i nedovoljno kvalitetnih željezničkih linija i nedovoljnog broja i vlakova i vagona i lokomotiva. I sve je to vodilo zapravo i prema tom malodušu i onda u konačnici i prema vojnom kolapsu koji se dogodio 1917. godine. Godine 1905. Rusija je doživjela ponižavajući poraz od Japana. Po prvi puta nakon nekoliko stoljeća, europska sila poražena je od neeuropske zemlje. Porazi na moru i kopnu, na dalekom istoku, poljuljali su carstvo. Već godinama razne skupine u ruskom društvu, liberali, studenti, radnici, pokušavali su nenasilnim ili nasilnim sredstvima prisiliti cara da pokrene reforme. Poraz u ratu s Japanom samo je ojačao te glasove. Temeljni zahtjevi bili su izbori za ustavotvornu skupštinu, ograničenje careve samovlasti i donošenje pisanog ustava. Pored ostalog, radnici seljaci tražili su izlaz iz svoje teške situacije. Svi ti zahtjevi kulminirali su 9. siječnja 1905. po julijanskom ili 22. siječnja po gregorijanskom kalendaru. U nedjelju ujutro tog 9. siječnja radnici i njihove obitelji počeli su se okupljati u crkvama pod Sankt Peterburgu kako bi molili za miran dan. Otac Gapon, svećenik koji se stavio na čelo pokreta za prava radnika, trebao je tog dana predati caru peticiju u kojega se pozivalo na poboljšavanje uvjeta života radnika. Radnici i obitelji molili su se za miran dan, jer je u glavnom gradu Rusije bilo 12.000 vojnika. Orlando Fikes piše. Crkvena zvona su zvonila. Kupole crkava svjetlucale su se na suncu tog sjećanjskog jutra, dok su duge kolone marširale preko leda prema središtu grada. Na čelu kolona bili su žene i djeca, odjeveni u najbolju nedjeljnu odjeću, koji su tamo postavljeni kako bi odvratili vojnike od pucanja. Na čelu najveće kolone bila je bradata figura oca Gapona u dugoj bijeloj svećeničkoj haljini. Nosio je u ruci raspelo. Iza njega bio je portret cara i veliki bijeli barjak s riječima Vojnici, ne pucajte na narod. Crvene zastave bile su zabranjene. Kad se kolona približila vratima Narva, odjednom je na nju jurnuo odred konjice. Neki su u koloni bili raspršeni, ali ostali su nastavili napredovati prema redovima pješaštva, čije su puške bile uperene ravno na njih. Dvije salve upozorenja ispaljene su u zrak. I tada, na bliskoj udaljenosti, treća salva gađala je u nenaoružanu gomilu. Ljudi su vrištali i padali po zemlji, ali vojnici, sada i oni u stanju panike, nastavili su pucati u masu ljudi. Četrdesetero ljudi poginulo i stotine su ranjene dok su pokušavali pobjeći. Gapon je srušen u srci, Ali ustao je i čuli su ga dok je gledao u nevjerici u pokolj oko sebe kako iznova ponavlja Nema više Boga, nema više cara. Te krvave nedelje na stotine radnika, radnica i djece pobijene od vojnika. Konjanici su jurišali na masu i sjekli je sabljama. Vojnici su u redove demonstranata ispaljivali salvu za salvom metaka. To nije umirilo prosvjednike. Uslijedili su generalni štrajkovi. Car je odgovorio objavom namjere da će utemeljiti skupštinu izabranu na izborima, koja bi onda savjetovala vladu. To više nije zadovoljilo radnike. U Finskoj, Poljskoj i Gruziji počele su pobune pobunile su se trupe stacionirane na Transsibirskoj željeznici. U Luci Odesa pobunila se posada oklopnjače Potemkin. 7. listopada počeo je štrajk na željeznici koji se pretvorio u generalni štrajk. Osnovana su prva radnička vijeća ili sovjeti. Car je 17. listopada objavio listopadski manifest u kojemu je obećao utemeljenje na izborima birane Skupštine Dume te Ustav. Radikalima to nije bilo dovoljno, umjereni su pak bili zadovoljni tim potezom. To je rascijepilo prosvjednike. Do početka 1906. car i vlada povratili su kontrolu nad zemljom i revolucija iz 1905. bila je gotova. Ali malo je tko zaboravio pokolje iz te godine. Institucija cara bila je tada nepovratno narušena. Stanje na selu je relativno stabilno, kao što sam kazao malo prije, zato što ima hrane. Ta žetva 916. je bila nešto slabija od onih prijeratnih žetvi. 917. dakle žetva koja će biti između dvije revolucije će biti otprilike na, na toj razini. Ali ono što je na, na selu krajnje problematično je to što ljudi nemaju novaca. U gradu je stanje nešto gore jer ljudi osim što nemaju novaca nemaju niti dovoljno hrane. Privreda je u ozbiljnim problemima jedna s jedne strane zbog inflacije, jer kroz inflaciju, kroz tiskanje novca je Rusija financirala rat, to je bio jedan od načina na koji je financirala rat, naravno uz inozemne kredite. Drugi problem su bili i veliki poslovi. Gotovo svi veliki poslovi su bili usmjereni na ratnu proizvodnju i cijeli niz poduzeća koje se zapravo nisu bavile ratnim proizvodnjom, koje nisu bile metalna, metaloprerađivačka ili neka vojna industrija, ali i dobar dio tvrtke koje su se bavile time, ali su bile kako bismo danas rekli mala ili srednja poduzeća. Nisu mogli doći do natječaja, dakle nisu mogli e, dobiti posao i ili im je prijetila propast ili su propadale. Što je naravno povećavalo broj nezadovoljnih u gradu, što je naravno povećavalo broj proletera. U vojsci je dakle situacija dodatno pogoršana nakon kraha Brusilovljeve ofenzive, ona će biti još pogoršana i nakon februarske revolucije zbog cijelog niza razloga i ruska je vojska dosta blizu raspada sistema. Ono što se pokazuje da su i radnici u gradovima, tada je to očito 1916. 17. a i vojnici, i to i vojnici koji su u garnizonima u gradovima, kao i vojnici na bojištu, sve izloženi snažnoj propagandi E, niza ruskih političkih stranaka koje su nastale recimo 15 ili 20 godina prije toga i koje u tom evidentnom vremenu slabog cara i slabe vlade jako snaže, bitno jačaju. Piotr Arkadijević Stolipin, rođen je 1862. u Drezdenu, tada u Saskoj. Bio je guverner Grodnog i Saratova, u svibnju 1906. Nikola II. imenovao ga je za ministra unutrašnjih poslova. U lipnju te godine imenovan je za predsjednika vijeća ministara, carske vlade. Stolipin je pokušao reformirati Rusiju, pogotovo selo. Započeo je važne agrarne reforme, ali je postao zloglasan zbog svojih prijekih sudova koji su gonili revolucionare i teroriste. Posebno je bila zloglasna takozvana Stolipinova ogrlica – omča kojom su pogubljene na tisuće optuženika tih sudova. Na kraju je Stolipin 1911. godine skončao u kazalištu u Kijevu. Ubio ga je atentator Dimitri Bogrov. Tako je nestala posljednja politička figura koja je mogla reformirati carstvo. Većina ostalih političkih snaga nije razmišljala o reformi carstva. One su se nadale njegovom nestanku. možemo govoriti o u tom trenutku četiri relevantne stranke. Možemo krenuti sa kadetima, odnosno ustavnim demokratima. Oni su liberali u osnovi. Stranka je utemeljena 1905. godine za vrijeme Ruske revolucije i oni su najjača stranka u Dumi. Oni zastupaju niz cehovskih profesija, zastupaju zemstva, oni su za ustavnu monarhiju i za vladu odgovornu Dumi. Njihov Najjači čovjek je Miljukov. On je bio profesor povijesti i čovjek koji je bio oduševljen britanskom demokracijom i onda je naravno prilično logično da su oni kad su razmišljali o tome kako urediti Rusiju imali pred očima britansku monarhiju. Oni će kasnije biti nakon same februarske revolucije isprava glavna snaga privremene e, vlade Međutim, bez obzira na to što su bili najjači u, u Dumi, imali su ozbiljnu slabost, naime bili su zapravo kao liberali dosta slabo povezani i sa radnicima i sa seljacima. Druga stranka su socijalisti revolucionari ili socijalistički revolucionari, popularno zvani eseri, koji su osnovani 1901. godine. Isprava su vjerovali u terorizam kao metodu borbe, što je jedna od ruskih političkih tradicija nasljeđena iz 19. stoljeća i oni su ubili Plehvea koji je bio ministar unutarnjih poslova njega su 1904. godine ubili. Za vrijeme Ruske revolucije 1905. godine imali su jako veliku i važnu ulogu u radničkom štrajku u listopadu, a posljedica tog radničkog štrajka iz listopada 1905. je bilo formiranje Dume. Također će imati veliku i važnu ulogu nakon februarske revolucije. kerenskih, koji je bio eser, će biti predsjednik vlade je zapravo zadnji predsjednik privremene vlade. U osnovi oni su bili nakon toga zapali određene probleme jer su se raskorili oko toga kada provesti reforme, dakle da li odmah ili da li sačekati izbore za ustavotvornu skupštinu. Cenzorski zakoni u carističkoj Rusiji bili su izuzetno strogi. Na temelju njih zabranjeni su spinozina etika, Hobbesov Leviatan, Volterova filozofija povijesti. Među zabranjenim dijelima bilo je i pet knjiga Karla Marksa. Ali kada je u ožujku 1872. na stol cenzora stigao Marksov kapital, dogodilo se nešto krajnje neočekivano. Orlando Fajks piše. Njemčev magnum opus, 674 stranice guste statističke analize, smatran je preteškim i nerazumljivim da bi bio buntovan. Moguće tvrditi sa sigurnošću, zaključio je prvi od dvojice cenzura, da će ga vrlo malo ljudi u Rusiji čitati, a još manji broj će ga razumjeti. Što više, dodao je drugi cenzor, s obzirom na to da je autor napao britanski tvornički sustav, njegova kritika nije primjenjiva na Rusiju gdje kapitalistička eksploatacija o kojoj govori nikada ne može biti iskušana. Oba cenzora nisu smatrala potrebnim zabraniti objavljivanje tog striktno znanstvenog dijela. Objavljivanje kapitala u Rusiji bilo je prvo inozemno tiskanje te knjige. Ono je tiskano samo pet godina nakon prvog izdanja kapitala u Hamburgu. Kapital je u Velikoj Britaniji objavljen 15 godina nakon objavljivanja u Rusiji, ali protivno očekivanjima cenzora, Kapitali u Rusiji bio uspješna knjiga. Orlando Fikes piše. saristički cenzori brzo su uvidjeli svoju grešku. Deset mjeseci kasnije osvetili su se Nikolaju Poljakovu, Marksovom prvom ruskom nakladniku, tako što su ga stavili pred sud zbog tiskanja subverzivne publikacije Didrovih priča, koje su konfisirane i koje je spalila policija. To je Poljakova poslovno upropastilo. Bilo je prekasno. Kapital je bio trenutačni hit. Njegova prva naklada od 3000 primjeraka prodana je za godinu dana. Za usporedbu, za prvo njemačko izdanje od 1000 primjeraka trebalo je pet godina da se proda. Sam Marks je priznao da je u Rusiji njegovo remek djelo čitano i cijenjeno kao nigdje drugdje. Marksovi obožavatelji u političkom životu osnovat će stranku koja će se početkom 20. stoljeća rascijepiti na dva dijela. I ostaju nam još dvije stranke koje su nastale iz jedne stranke, dakle iz Ruske socijaldemokratske radničke partije, koja se 1903. godine raskolila na menševike i bolševike. Te frakcije su nazvane u odnosu na to tko je uspio, a tko nije uspio ovladati e, stranačkim glasilom Iskra. Uspjeli su ovladati bolševici, a nisu uspjeli ovladati Iskrom menševici. Menševici su bili uvjereni da, dakle, da se kapitalizam u Rusiji mora razbiti dakle u skladu zapravo sa Marksom, da se kapitalizam mora potpuno razbiti, a tek kad se potpuno razbije, tek onda se može e, prijeći u, u socijalizam. Bolševici, dakle istaju nastaju 1903. godine, s tim što se taj raskol se potpuno verificira 1912. godine kada jedni i drugi osnivaju de facto svoje zasebne stranke. Oni su bili od početka malo drugačiji. Oni su dakle pod Lenjinovom ideološkom kapom tvrdili da razvoj kapitalizma nije preduvjet za revoluciju. Dakle, da ne treba postići visok stupanj razvoja kapitalizma, pa onda pokrenuti socijalističku revoluciju, nego da se u socijalističku revoluciju može de facto odmah uskočiti. Također su zagovarali da nakon dolaska na vlast treba zavesti diktaturu proletarijata, a metoda koja se isprava mora primjenjivati kad se dođe na vlast i kad se provodi socijalistička revolucija, je teror. I zapravo se to, to, točno to dogoditi nakon oktobarske revolucije, nakon uspostave e, bolševičke vlasti. za razliku od menševika oni su tvrdili da su seljaci nužni za revoluciju i to će se vidjeti u onim parolama koje će oni lansirati 1917. 1918. godine u njihovom odnosu prema seljacima neposredno nakon revolucije od e, dekreta od zemlji, od one parole tvornice radnicima, zemlja seljacima, sva vlast sovjetima. Druga bitna stvar koja je jako razlikovala bolševike od svih ostalih stranaka su neka organizacijska načela. Naime, ove tri stranke, dakle, kadeti, eseri i menševici su zapravo bile velike stranke. Stranke sa jako velikim članstvom. Lenin to nije htio. E, Bolševici su bili mala stranka, vrlo čvrsto organizirana. Zbog malobrojnosti su menševici podcjenjivali Lenina i govorili su da je on general bez vojske takva organizacija zapravo nije posljedica ideologije, kako se kasnije pa sve do danas uvježalo govoriti da su to stranke lenskog tipa. Takav način organizacije stranke je posljedica okolnosti. Lenin nije htio imati veliku, jaku, masovnu stranku, zato što je znao da bi takva stranka bila vrlo lako probijena od ohrane. On je znao da će i njegova stranka tako i onako biti probijena od ohrane, da će bolševici biti i hapšeni, proganjani u Sibiru i tako dalje ali je znao da ako je ta stranka manja, ako se oni podijele, kako se to govorilo, u čelije, u male organizacijske jedinice, ako ona bude stranka čvrstih, odlučnih ljudi, profesionalnih revolucionara, da je vjerojatnost proboja ohrane mnogo manja i da, dakle, vjerojatnost da će šteta koju će oni trpiti zbog toga mnogo manja nego da, je riječ o velikoj stranci. Car Nikola II. rođen je 6. svibnja po julijanskom ili 18. svibnja 1868. po gregorijanskom kalendaru. Na prijestolje je stupio 1895. godine. Već prva godina vladanja pokazala je da Nikolina vladavina neće biti dobra. Orlando Figes u knjizi Narodna tragedija piše. Nekoliko dana nakon krunjenja na polju Hodinka, vojnom vježbalištu izvan Moskve, organiziran je slavljenički sajam. Do ranog jutra tamo se okupilo nekih pola milijuna ljudi, očekujući da od novog cara dobiju suvenire, srebrni vrč za pivo ili kekse s datumom priredbe. Razdjeljene su goleme količine besplatnog piva i kobasica. Kako je dolazilo još ljudi, proširila se glasina da više neće biti dosta darova za sve. Masa je jurnula naprijed. Ljudi su se spoticali i posrtali preko vojnih rovova gdje su bili ugušeni ili izgaženi do smrti. U roku od nekoliko minuta 1400 ljudi je smrtno stradalo, a 600 je ozlijeđeno. Cara su uvjerili da nastavi svečanost. Navečer, dok su tijela odvožena, čak je posjetio bal koji je priredio francuski veleposlanik Marquise de Montbello. Tijekom nekoliko sljedećih dana svečanosti su nastavljene prema planu, banketi, balovi, koncerti, kao da se ništa nije dogodilo. Javno mnijenje bilo je vjesno. Nikola ga je pokušavao primiriti imenovanjem bivšeg ministra pravde kako bi istražio uzroke katastrofe. Kada je ministar u istrazi saznao da je kriv veliki vojvoda Sergije, generalni guverner Moskve i suprug caričine sestre, drugi veliki vojvode bijesno su prosvjedovali. Rekli su da bi javno priznanje pogreške člana carske obitelji potkopalo načela autokracije. Cijela je afera završena. Nikola II. kasnije će se vraćati na taj događaj kao onaj s kojim je počeo niz loših događaja tijekom njegove vladavine. Iz godine u godinu Nikola će povlačiti poteze koji će odvesti carstvo u propast. On je želio vladati kao srednjovjekovni car. Za to nije bilo niti vrijeme, niti on bio sposoban za bilo kakvo vladanje. 22. veljače je izbio štrajk u Putilovu. To su ogromni vojno-industrijski kompleksi, kasnije preimenovani u Kirov. 23. veljače dolazi do masovnog prosvjeda tekstilnih radnica. Sad valja znati što je zapravo 23. veljače. 23. veljače je zapravo 8. mart. Dakle, 23. veljače po starom julijanskom kalendaru koji se tada koristio u Rusiji je zapravo Međunarodni dan žena. I žene su, tekstilne radnice su izašle na ulicu, prosvjedovale, jer su, osim što su morale jako mnogo raditi, morale mnogo, mnogo vremena i energije trošiti da stoje u redu do slopce za kruh. I izbijaju ti veliki neradite, dakle veliki masovni proizvod, pardon. I te radnice zovu u pomoć, dakle da im se pridruže u nekoj vrsti štreka solidarnosti, radnike zaposlene u metalurgiji, u metalurškim kompleksima. To je bilo jako važno jer je to naravno usko povezano sa vojskom, sa vojnom industrijom i 24. E, izbija opći štrajk u Petrogradu. Po nekim procjenama možda i do pola miliona ljudi je u previranjima. Nikolaj Isprava koji je bio u Mogiljevu u svom zapovjednom položaju nije Bog zna kako je energično reagirao jer su prosvjedi su bili vrlo česti, štrajkovi su bili vrlo česti. U prosincu 1916. je dosta jak prosvjed, masovni prosvjed petrogradskih e, radnika vrlo energično, brutalno slomljen kombinacijom vojske i, i ohrane. Međutim, 26. veljače Nikolaj prekida zasjeranje Dume, nakon čega dio revolucionara zaključuje zapravo da bi trebalo obustaviti štrajk, imajući na umu upravo ono što je ohrana napravila sa velikim radničkim prospjedom dva mjeseca ranije. Međutim, događa se nešto što se nije dogodilo dva mjeseca ranije, a to je da vojska pristaje uz štrajkaše. Dakle, vojska u Petrogradu se pobunila i to je velika razlika u odnosu na revoluciju 1905. Revoluciju 1905. je vojska ugušila, revoluciju 1917. februarsku je vojska velike omogućila. 23. veljače po julijanskom kalendaru ili 8. ožujka po gregorijanskom godine 1917. radnice su izašle na ulice Petrograda kako bi prosvjedovale za svoja prava. Iz tog događaja razviće se revolucija koja će prisiliti Nikolu Romanova na abdikaciju. Nakon više od tri stoljeća Romanovi više neće vladati Rusijom. Bio je to samo početak niza od dvije revolucije u kojima će nestati stari režim u Rusiji govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. 27. veljače ta vojska dobiva naređenje da zapravo što se prosvjednika tiče da pucaju. Oni su pucali 26. na, na prosvjednik, jer samo dio vojske se pobunio i priključio štrekašima Da, dakle, da pucaju sa ciljem da ubiju. Nakon toga zapravo dolazi do gotovo pa do opće pobune u vojsci, u Petrogradskom garnizonu i do prvog ožujka garnizon se u kompletu priključio štrajkašima. Privremena vlada je formirana već tada, ona je formirana 27. veljače 1917. E, godine, a drugog ožujka Nikolaj se vraća i zapravo će on tog dana abricirati i zapravo će nakon 303 godine prestati vladati dinastija Romanova. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o februarskoj revoluciji. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Nikola Potkrajac, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.